чого вона ніколи не могла врахувати. Тищенко побачив це давно, але ніколи не сказав їй про це прямо. Либонь, бачить і Сергій і теж мовчить. Вона навіть прив'язку типових проєктів робить погано. Василь не раз поправляв її. Ірина почувала образу на нього а на Іршу не почувала. І це було дивно. А дивно, що ці думки виникли саме отут. Поговорити про це з Сергієм, а навіщо? Навіщо псувати оцей вечір? Вона сама в усьому винувата. Та й життя не обіднило її, послало їй любов послало цього чудесного талановитого хлопця, що кохає її. Полетів до села Бусел, притихли на косі під протилежним берегом чайки. Здавалося, того йдається на лінивій хвилі жмені розтрушеного пір'я. Ламаною лінією пролетів ранній кажан, і тільки вогонь третя жива істота гоготів і тріскотів та сичала вода в казанку. Спочатку забулькотіло з одного краю, а тоді в казанку аж завирувало, і Сергій одгріб частину дров. Юшка була справді смачна, юшка і хліб. Більше вони не захотіли нічого навіть не виймали з торби ковбасу та консерви. Мабуть, подумала Ірина, цим людина могла й прожити і бути щасливою, не вкручуючи увесь світ у свою скажену спіраль. Чи не могла б? Адже колись люди не знали й хліба, а потім хтось один розжував зернину і почав збирати ці зерна спочатку, мабуть, з лютого голоду, а вже далекий його нащадок висіяв. І так до Мальцева і Семеренка, до смачної паляниці. І нинішній колосок вже не має нічого спільного з тією бур'яниною, яку розжував дикун. Тоді ще й людина була як бур'янина. темінь насувала з лугу. На заході якийсь час білів невеликий пружок, але й він погас. Ріка набрала таємничості. Вода стала чорною і дикою. Справжня куінджівська ніч. Майже попід берегом просунулося якесь страховисько і зникло. Кущ понесла вода, сказав Сергій байдуже. Ірина лягла горілиць, заклала руки за голову. Слухала, як тихо плине вода, слухала ніч, а думки немов розділяли увесь світ навпіл. З одного боку круті ж галас чужі лихі й добрі звички, боротьба за посади, щира й нещира любов, інтенсивний рух. Там, звідки вони приїхали, і то тільки початок руху. З другого вічна ріка, вічний писк куличка, похилені вітром трави, іскри з багать. Приступні, сповнені тисячолітньої таємниці зірки, кущі, в яких зачаїлася бісівська сила. Ця ріка тече крізь віки, і вони, люди, залежні від неї такою ж мірою, як і вона від них. А від чого вони залежні ще? Найбільше від самих себе від того місця, до якого прижилися.